mwili yako ama nafasi mahali ambayo unasalia najasa ikigusa anasema inatosha wewe kuondosha tu hiyo najasa ile muonekano wake ukiondosha inatosha لأن الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا إلا نجاسة الكلب كسبب مشارع بين الله سبحانه وتعالى hakuweka idadi maalum ya kusafisha nayo isipokuwa najasa moja peke yake nayo ni najasa ya kalb Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kiwango cha kusafisha mara saba moja yao iwe ni mchanga na kando na hiyo najasa zile najasa zote muhimu ni wewe kuondosha tu hiyo najasa haina kiwango fulani, nitaosha mara kadhaa, mara mbili, mara tatu. Hapana, we muhimu kuondosha tu ya najasa mahali imeangukia, iwe ni kwa nguo ama kwa mwili ama kwa sehemu. Fashturi fiha sab'a ghasalati, yani najasa ya mbwa peke yake ndo sharti mtu kuosha ni kuosha mara saba. ihidahunna biturab, moja yao iwe ni mchanga. Wal ashiya najisatu na vitu ambavyo ni najasa ni ya kwanza kabisa almuallif anasema baulul adami wa adharatuhu mkojo na kinyezi ya mwanadamu ni najis bitifaq hiyo haina khilaf huma najisani bil ijma dalili ni waujaa ahadun minkum min alghaid qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala najasa ya pili ni adam damu damu pia na wanasema almuallif rahimahullah Damu ni najasa kwanza ikiwa mingi, lakini anasema illa annahu yu'fa anidami aliyasir, isipokuwa inasamehewa kama damu ni kidogo. Wa mithluhu ad-dam al-masfuh min al na ile damu ambaye inatoka baada ya kuchinjwa kuchinja mnyama pia ni tahir duna alladhi yabqa fi al-lahm wal-'uruq fa innahu tahir. Pia hiyo pia ni bado ni najasa ile ambaye baada ya kuchinjwa hiyo damu ambayo inamwagika kwa wingi bado inakuwa hukumu yake anasema ni najis, isipokuwa ile ambayo inabaki katika katika nyama ndani ya mwili yake, hiyo ni tahir. Na tena ya tatu, minan najasati baulu wa ruthu kulli hayawanin muharramin akluhu, yani mkojo na kinyezi ya kila mnyama ambaye kukula ni haramu juu ya Waislamu ama kwa watu. Kwa hivyo mkojo na kinyezi ya wanyama ambao hawafai kuliwa ni, ha, ni najis ikigusa mahali inafaa kusafishwa. Je, ile ambayo tuna, tunaweza kula mm, kama mbuzi, ng'ombe, je mkojo yake ni najis? Hapa waulama kidogo wamekhtalifiana. Kuna wenye wanasema ni najis na kuna wenye wanasema si najis. Wenye wanasema ni najis wanasema eh, mkojo na kinyezi inafata ina, inafata nyama. Kama nyama yake ni najis, mkojo yake na kinyezi yake pia ni najis. Kama nyama yake ni halal, wanasema ni halal pia. Wa kullu sibai sibau kulluha najisa hadith dalil ama hiyo ya kuonyesha ya kwamba baul na kinyezi ya mkojo na mkojo ya kila mnyama ambaye hailiwi mnyama yake nyama yake ni haram ni ata nabii sallallahu alayhi wasallam li hadith ibn ibn mas'ud qala ata nabii sallallahu alayhi wasallam ata nabii sallallahu alayhi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فأجدت حجرتين ajid fa akhadtu روثة فأتيت به فأخذ الحجرين وألقى الروثة تومي صلى الله عليه وسلم Ibn Abbas ana Ibn Mas'ud anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya haja yake siku moja akam akamwambia amletee mawe ama jiwe ili afanye nayo istijmar Ibn Abbas Ibn, Ibn Mas'ud alimletea jiwe mbili na kinyezi ya mnyama ambaye inafaa kuliwa nyama yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua akachukua akachukua ile mawe mbili na hiyo kinyezi ambaye hiyo mnyama kama huo hailiwi na mnyama yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua hajar na jiwe akawacha kinyezi kama hiyo. Wasibau kulluha najisa Al-Muallif rahimahullah tena anasema asibaa kullu hanajis. Asibaa ni wale wanyama ambao wanyama wa msituni ambayo wana wana wana, wana madhara kwa watu. Wanyama, wanyama porini ambao wana wana wana, wana, wana dhuru na wana wanawinda wakadhalika almaitatu au na vile vitu ambavyo vimekufa vime pasina kuchinjwa pia bado inakuwa ni haram ni najis maitatul adami isipokuwa mait maita ya mwanadamu ah, maiti yake bado inakuwa ni haikui haram haikui najis ni tahir kwa sababu tume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadith yani mtum eh, muumini haikui najis akiwa hai na bado akikufa pia bado hakui najis. Wamala saila lahu wamala nafsun wamala nafsu lahu sail, na wale wadudu ambao hawana damu hawana damu katika mwili hawa kama wanyama kama hawa pia bado nini wanakuwa ni tahir. Wasamak na samaki pia bado ni tahir. Waljarad liannaha tahira, samak na jarad pia bado inakuwa طاهر لقوله تعالى وقول يا الله سبحانه وتعالى قول سيما حرمت عليكم الميتة والدم وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا وميتا ثم صلى الله عليه وسلم انسما مؤمني ها حكوي نجس حاليا وحي نحكي كوفا pia bado ni tahir hayazi kuwa najis tutasimamia katika mambo ya kutaja hizo mambo ambaye ni najis na yale ambaye sio najis. Kesho inshallah bado tutaendeleza, tutaanzia maniul adami, manii ya binadamu. Je, ni najis ama si najis? Kwa sababu hiyo iko na kauli mingi, kuna ikhtilafu mingi. Inshallah tutaongelea kesho inshallah. Kama mtu na swali eh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Hapo kwa kidogo usia wanadamu آه. زما كما